To su ta ista djela koja danas rade ti koji sjede dakle, u parlamentu. Da su im ohalaljivali ono što je Allah zabranio. Taj, da opet to što su oni radili, da prenesemo danas na današnju situaciju. Šta radi dakle političari oni koji su u parlamentu? Ko ohalanjuje alkohol? Ko ohalanjuje zinavu? Ko ohalanjuje kamatu i tako dalje i tako dalje? Jel to iko drugi do oni ljudi koji sjede u parlamentu koji izglašavaju jedan određeni zakon? To dakle ti ljudi. I nakon toga šta rade? Ne samo to, već dakle silom nameću taj zakon. I dakle, bore se protiv onoga koji krši taj određeni zakon koji su oni dakle uspostavili. Dakle, još većeg dakle kufra i još većeg nevjerstva u ovih dana. Zašto? Zato što dakle silom i snagom i na bilo koji način nabraćaju da dakle one koji ne žele se pridržavaju tih određenih dakle zakona, koji govore protiv tih određenih zakona, koji ruša, koji su oprešni Allahove vjeri, dakle izbreti u dijelima. Erbabu Ruhban, sveštenici monasi su oharamljivali ono što je halal i ovi danas oharamljuju ono što je, ono što je halal. Jer kod njih halal da se čovjek oženi sa četiri žene nije halal. I zato je ibret u onome što se radi, a nije u ibret u tome da li će se nas neko nazivati sveštenikom, monahom, deputetom, poslanikom u parlamentu ili nekim drugim dakle imenom. To apsolutno da ne utječe na ovu stvar. الكلام كلام دعاة السلام سلام سلام ljudima koji govora, rekao ovaj, rekao onaj, takvima nema lijek. Zato što se on povodi za imenom. Džaba ti je, da mu izneseš sto šarijatskih dokaza, takvi, nažalost, isti su koji naši stare dede. Isto, kad im kažeš hadis, on kaže, pa kako nama su Turci ovako donijeli islam, oni tu, moj babo radi ovako. Znači isti su ovo ovoj muslibe u našem vremenu, jer su neki ljudi pobjegli iz slijepog sljeđenja mezeba u slijepo sljeđenje šihova. Pa vam pitanje, zašto ovi ljudi daje određeno koji poziva ove stvari? Zašto sebe ne kandiduju za ove stvari? Oni bolje poznaju propise islama, da ne bi ti koji su muslimani, da ne bi činili neke propise, stvari koje popreša Allahove vjeri, zašto se daje ne uđu u stranke? Zašto drugi dakle, ovaj, podržavaju, drugima daju glasove i tako da pozivaju da se glasa druge? Zašto sami ne uđu u stranke? Zašto sad, kad je bila osnovana PPP, partija pravoga puta u Bosni Zašto se niko dalje nije kandidovao? Zašto druge, dakle, uvlače u to, a oni sami ne rade to? Zbog čega? Ako je to dobro, neka budu prvi, neka budu ugled drugima, neka budu uzor drugima. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio uzor drugima. Ako se radilo ovom hajru, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio prvi koji ga radi. Zašto dakle i oni, ako je to hajr, ako je to maslaha, je to korist, zašto oni ne stanu da kao tu Mimber koje je najčasnije mjesto, zašto to mjesto koje iskorištavaju za poziv u demokratiju, u ove dakle izbore i tako dalje, zašto ne iskoriste to mjesto da jednom ljudima pojasne šta je to demokratija, na čemu oni počiva, njena suština i tako dalje i tako dalje.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 A zatim, drago braćo, jedna od odlika menheđa ahlu sunnata wal džemaata jeste el vaqi'ije. Šta znači ova riječ el vaqi'ije? U smislu da menheđ ahlu sunnata wal prati tok dješavanja stvari. Ono što se dješava, ono što se događa u muslimanskoj zajednici, zajednici muslimana i tako dalje. Dakle, nije daleko od problema ljudi, ne zamaruje probleme ljudi u kojima se nalaze bez dakle, njihovog rješavanja i tako dalje i tako dalje. Već sunnata prati dakle je takav da prati tok stvari, odvijanje situacija, probleme muslimana, novonastale situacije, probleme. I stoga, draga braćo, ne možemo da u jednom određenom vremenu kada islamski ummet, ummet muslima, ummet Muhammeda sallallahu alaihi na određenom području ili određenom mjestu boluje ili pak ima određeni problem, ne možemo da zanemarimo taj problem i da govorimo o nekom sasvim drugom problemu. Već menheš ahli sunata o džemata zahtjeva da se govori dakle o tom, o tom problemu. Da se govori o tom problemu. Ne može, draga braćo, na primjer, da vas ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam vodi borba na Allahom subhanahu wa putu. Šta mislite kako bi bilo nakon toga da dođe čovjek, dođe određeni šejh daja i počne da govori o propisu robova u islamu. Kakav je propis robova u islamu, status njihov, propis robinja i tako dalje i tako dalje. A dakle muslimani se napadaju od strane nevjernika, kafira i tako dalje i tako. Dakle da je u tom u toj takvoj situaciji da, da, situacija zahtjeva od tog čovjeka, od tog insana, od tog alima, da govori o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi određena zajednica muslimana i da govori o problemu u kojem se nalazi ta određena skupina, ta određena zajednica, zajednica muslimana. Dakle, ovo imamo nažalost i danas situaciju, draga ima Imate dakle, određenih ljudi, ima određenih, tako reći, dakle ovaj šehova i tako dalje, normalno lojalni tagutskim sistemima i tagutskim vlastima koji u ovakvim vremenima, draga govore o ovim propisima, o propisima robova islamu, kakav je status robova islamu, da li je obaveza da sada kad upjetrena roba i tako dalje i tako dalje. Iako dakle ovdje ovih propisa mi danas nema ih u vakih, u suštini, u ovom današnjem stanju, dakle tih propisa nema. Sad mi danas nemamo potrebe za ovim propisima zato što danas nema jode, nema robova. Ako bi došlo to vrijeme, to vrijeme da ponovo da dođu, da se pojave robovi, onda bi u takvoj situaciji govorili o ovim propisima. Ali s obzirom dakle da ove mesele danas, da ova mesela u ovom danas vremenu nemamo potrebe za njom zbog nepostojanja robova, nije dakle ni u kom slučaju ni pametno ni mudro da se govori o tim situacijama, a da se zanemare vamo druge bitne situacije drugi bitni problemi i nedacije u kojima se nalazi ummet Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Stoga i mi, draga braćo, iako je od Islama govoriti normalno sve ono što potpada pod riječ Islam, pod ihsan, pod dobročinstvo, pod ibadet i tako dalje, ipak ne možemo da zanemarimo, draga braćo, a da ne govorimo o um, problemima u kojima se nalazi ummet Muhammada sallallahu alaihi wasallam, a, a i konkretno dakle o problemima u kojima se nalazi ova naša zajednica ovdje na području dakle, Balkana i šire ono čime je iskušan umet Muhammed, sallallahu u ovom vremenu, a to je dakle draga braćo, problem demokratije, problem ovih novonastalih mesela oko kojih se puno često govori, priča, razglaba i sa hakom i sa batilom, istina, i, e, sa istinom i sa neistinom, govori sa ovim stvarima gotovo na svakom mjestu, gotovo na svakom sjelu, dosta često se čuje e, i s jedne strane i s druge strane određeni stavovi, određena mišljenja i tako dalje. I zato rekao, draga braćo, ne možemo, a da ne govorimo o ovim, ovim stvarima. Jer ove stvari, draga braćo, e, nisu samo namo nastale mesele. Ove stvari povlače za sobom puno drugih stvari. Tiču se bitnih stvari. Tiču se mesele el-vala wal-bara. Mesele ljubavima Allaha i mržnjima Allaha. Zašto ovo govorim, draga braćo? Istog razloga što određeni ljudi i kada govore da trebamo uzeti, tako reći, neke, kako oni kažu, pozitivne stvari od demokratije, vidimo s druge strane da gotovo dakle i nema osude demokratije s njihove strane. Gotovo da nikada ne izađu javno, kao što javno, na primjer, izlaze da pozivaju kada se radi o izborima, pa da javno pozivaju ljude i da kažu, da izađu, da glasaju za tu i tu stranku. Postavljamo pitanje, draga braćo, zašto isto tako ti ljudi javno na Minberu ne kažu i ne pojasne ljudima šta je to demokratija? To upozore ljude. Ako sami dakle priznaju da je demokratija zlo, da je demokratija da počiva na kufru, vjersu, e jadem bilahi ta'ala nas Allah sačuva toga, zašto postavlja se pitanje kada ljude pozivaju dakle, da se uzmu ta, ti, po znacima navoda, beričeti demokratijem, Zašto ljudima ne pojasne koja su to zla demokratije, šta je to demokratija, kako bi nakon toga ljudi znali o kakvoj se stvari radi, o kakvoj se opasnosti radi i da ono što, u što taj dakle daje i poziva, da znaju da je ta demokratija u osnovi, dakle, šer, zlo, nevjerstvo ima Allah, u subhanahu wa ta'ala, da znaju stvarnu suštinu i činjenicu ove, dakle, činjenicu ove stvari. Postavljamo pitanje ovim ljudima koji dosta često, na, nažalost, koriste najčasnije mjesto, najčasnije mjesto, mimber, draga braćo. Mimber koje je najčasnije mjesto sa kojeg se ljudi pozivaju u islam i pojašnjava se propis islama, zašto to mjesto koje iskorištavaju za poziv u demokratiju, u ove dakle izbore i tako dalje, zašto ne iskoriste to mjesto da jednom ljudima pojasne šta je to demokratija, na čemu oni počiva, njena suština i tako dalje i tako dalje. Da ljude upozore, draga braćo, jer moramo upozoriti, demokratija je zlo ovog stoljeća. I ljudi se moraju upozoriti na ovo zlo. To je dakle ta el o kojoj govorim, draga braćo. To je dakle taj menheđ ehlu sunnata A to je da dakle, ostavlja ljude u jednoj dolini, a situaciju dakle i stanje u drugoj dolini. Ne, Dakle, nastalo nešto se dešava u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, moramo dakle govoriti o toj temi i moramo govoriti o toj stvari i moramo pojasniti ljudima i riješiti dakle probleme shodno šarijatskim dokazima riješiti dakle probleme u kojima se ljudi u kojima se ljudi nalaze. Dakle, mesela je draga braćo, mesela al-wala'a wal-bara'a, mesela ljubavi ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mesela mržnje ima Allaha subhanahu wa ta'ala i odricanje svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A nema sumnje da je demokratija najveći tabu današnjice, draga braćo, koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Najveći današnji današnjice koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako Ibn Qayyim, draga braćo, rahimahullahu ta'ala, govori o Međadu i naziva ga tahutom. Šta je međaz, draga braćo? E, značenje, e, e, metaforičko ili interpretirano značenje. To je ono za čim su posegle šarije, maturidije i dosta sekti draga braća. A to je kad bi došli do Allahovih svojstva, oni bi rekli ovo je značenje, prenosno značenje. Ovo je dakle ta, tako reći, metafora, kako je da i tako dalje i tako dalje. Pa kažu, Allahova ruka ne, ne cilja se ovdje Allahova ruka, ovdje se cilja Allahova moć, Allahova snaga i tako dalje i tako dalje. Bilo koje svojstvo oni ga izvrnu izvitopere, na drugačiji način. U Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao na našom? Ne. Kažu, pod se ne Allah se uzdigao, da se Allah uzdigao na našom? Ne. Allah je zagospodario vašom, Allah je zagospodario svemirom i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, dakle, izvito, izvitoperavaju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva koristiti za ovim međazom, ovim tako reći prenosnim značenjem. Pa kaži mu Qaim Rahimu Allahu ta'ala da je ovaj međaz postao tabud po pitanju njih da dakle tagut, ako Ibn Qaim rahimahullahu tada kaže ovo draga braćo, za međaz, oko kojeg opet ima razilaženja među islamskim učenjacima kada je u pitanju normalno jezik, a ne akida, Allahova svojstva i tako dalje, Ako za ovo kaže da je tabut, šta onda da mi kažemo za ovo što se danas dešava i šta da mi kažemo za demokratiju na koju se ljudi dosta često, dosta često pozivaju. I želeći da ovoj demokratiji, draga braća, daju nešto islamsko. Kao da islamu postoji, dakle, nekakva islamska demokratija. To bi bilo isto i, i žele da kažu kao da može biti musliman i demokrata. A to je, draga braća, u stvari kao da kažeš musliman komunista. Ili pak da kažeš musliman, ateista, musliman ovo, musliman i tako dalje i tako dalje. Ne dakle, draga braćo, ne može, ne može se dakle islamu pripojiti ono što nije od njega. Ne može se islamu nataknuti odjeća koja nije od koja nije odjeća, a kako tek onoj odjeći, draga braćo, koja je sasvim kontradiktorna i suprotna islamu, jer islam počiva na tome da sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, a demokratija, kao što je sama riječ govori, počiva na tome da sud pripada ljudima, a ne Allahu subhanahu wa, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako ovi ljudi koji pozivaju u određenim ljudima za koje smatraju da će ostvariti određeno, određenu korist, Zašto s druge strane ne upozoravaju na ove katastrofalne stvari koje rade ti kandidati za koje oni pozivaju da se glasaju? Zašto ne upozoravaju na njihovo propisivanje zakona koji su oprešni Allahovoj džele vala vjeri? Zakoni koji ruše Allahovu džele vala vjeru, zakonodavstvo, draga braćo, tešrije, koji pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje je veliki problem, draga braćo, a to je što određeni ljudi ne mogu shvatiti da je ova stvar tešrije, zakonodavstvo, pravo koje pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. I niko nema pravo da saučestvuje sa Allahom subhanahu wa ta'ala u tešriju, u zakonodavstvu. Niko nema pravo da kaže ovo je halal, a ovo je haram, osim Allah subhanahu wa ta'ala. I onaj ko da sebi pravo da kaže ovo je dozvoljeno, kada je pitanje zakonodavstvo, a ovo je zabranjeno, draga braćo, takav je sebe uzdigao na nivo božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah dželle kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, se njemu i ashabima, onda kada su im došli nevjernici da se raspravljaju sa njima, pa im rekli: Šta vam je? Vi kada nešto ubijete svojim rukama, to je zakoljete svojim rukama, vi to jedete. A ono što ubije Allah, vi to ne jedete. To jest ono što ugine prirodnom smrću, Allah je taj koji usmrtio, dakle zašto ne jedete ono što ne jedete, ono što je Allah ubio, a jedete ono što vi ubijete, to je zakoljete svojim rukama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovo inne šejatine la juhuna ila eulijaihim li luku. I zaista će šeitani objavli, objavljivati svojim štićenicima, svojim sledbenicima da se raspravljaju sa vama. A ako im se vi pokorite, onda ste vi mušrici. To je, kažemo Fesiri, draga braćo, ako im se vi pokorite, pa ohalalite ono što je Allah zabranio, u ovom slučaju strvina, u ovom slučaju, dakle, strvina, ako im se vi pokorite, u onome, u ovome, dakle, on, ono, pa ohalalite ono što je Allah zabranio, vi biste postali mušici. Dakle, ohalalivanjem, draga braćo, jednog propisa, oko kojeg je, dakle, ižma, na kojeg jasno ukazuje Allahov knjiga i sunet poslanika Saleme, i na kojem je konsenzus muslimana, ohalalivanje jedne stvari, draga braćo, koja je haram, izvodi čovjeka iz Allahove džele vala vjere, Allah subhanahu ta'ala kaže za takoga, innakum le mušrikun, vi biste postali mušnici, nevjernici, a jadan billahi ta'ala, i ovo su riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala upućuje kome, draga braćo? Poslaniku sallallahu alaihi wa i ashabima radijallahu anhu. Zašto dakle ti takvi ljudi, kada pozivaju, draga braćo, da se glasa za određenu stranku, za određenog kandidata, zašto ne ukazuju na opasnost, na krupne stvari koje radi taj dotični čovjek? Hajde da kažemo da pretpostavimo da se ne radi, draga braćo, od velikom, velikom kufru i velikom širku koji izvodi za Allahove džele da pretpostavimo, da pretpostavimo da se radi o malom kufru, kako to neki žele predstaviti, draga braćo. Hajde da pretpostavimo da se radi o tome. Zar u islamu nije pravilo da se treba upozoravati, a posebno kada se radi o grijesima koji se čine javno i otvoreno. Kada je čovjek muđahir, onaj koji javno da se, draga braćo, ispoljava grije. Vidjeli se na primjer, e, šejh Salih Feuzan, ne kažemo dakle da se slažemo sa ovom fetvom, ali na primjer, šejh Sali Feuzan sigurno ste imali prilike da vidite, da pročitate, zabranjuje namaz i za oni koji javno kažu da je dozvoljena muzika i javno slušaju muziku, jer, kažu, jer kaže to je javno isporavanje grijeha. I zabranjuje namaz za takvim osobama. Mi ne kažemo da je ovo prioritetnije mišljenje, da neko ne shvati pogrešno. Ali želim da kažem, vidite kako je ulema stroga kada je u pitanju javno isporavanje grijeha i javno činjenje grijeha. Oni to rade javno, drago, braća. Oni koji radove ove grijehe, njih dakle kamera snima. Kamera prenosi šta, sve, rade, o čemu sve govore, kakve zakone donose i tako dalje i tako dalje. Sve to dakle prenosi, sve to e, gledamo, pratimo i tako dalje. Dakle, javno ispoljavaju ono što, ono što čine u svojim sjelima i u svojim dakle mežicima. A dakle, u islamu se treba upozoravati na te, na te takve. E kako možemo onda pozivati dakle, glasanje za te određene kandidate, zato što će oni ostvariti određenu, tako reći, korist muslimana, a s druge strane zanemari da ljude upozorimo na mnogo, mnogo krupnije stvari i opasnije stvari, mnogo veću štetu od one maslehe, od one koristi u koju oni, u koju oni pozivaju. I ova riječ je, draga braća masleha, nažalost danas postala tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova riječ korist. Zašto, draga braćo? Zato što ne možeš naći ni jednu stvar, a da je ne možeš opravdati maslehom. A da je ne možeš opravdati maslehom. Ona što ide po ljudima da uči menlude i tako dalje. Kaže, to je radi maslehe, radi koristi dave. Ja idem samo da poučim ljude. Ja proučim taj menlud na brzinu i onda ljudima priča malo, malo o islamu. Onaj ko ulazi u parlament, kaže, to je iz maslehe. Ja radim, dakle, radi, radi koristi daveta. Da ljudi, da, da, da olakša muslimanima i tako dalje i tako dalje. Ona je četvrti, peti, deseti, stoti, nema toga, draga braćo, a da ne govori, ovo je masleha dave ovo je korist dave i tako dalje i tako dalje. I nema tog harama i kojeg ne možeš dakle reći e, i reći da je to radi koristi, radi koristi dave. Postala je ova riječ i ova masleha, draga braćo, nažalost u ovom našem vremenu tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što se polazeći od ove osnove, od osnove maslehe, od osnove koristi, opće koristi kako kažu, ohalalavaju, je puno stvari koje se kose sa Allahovim dželevala šerijatom. I zato moramo shvatiti, draga braćo, da je ova stvar, ovo pravilo i ova maslaha korist, da se ona uzima u obzir onda kada nemamo jasnih, vjerodostojnih šerijatskih tekstova. Da se tada vraćamo na dakle ovoj osnovi al masalih al mursele. A kako ćemo uzimati ovu stvar kao dokaz u situacijama kad se kad imamo jasan šarijatski propis u po, određenom pitanju, u određenoj situaciji i tako dalje i tako dalje. Dakle, draga braćo, ovo je stvar, ovo je problem sa kojim se mi danas suočavamo. Istina se, draga braćo, ne prepoznaje po mnoštvu grla. Istina se ne prepoznaje po mnoštvu onih koji pozivaju određenu stvar. Istina se ne prepoznaje putem ljudi. Već kao što kaže Alija radijallahu Manu, i'rif al haqqa Spoznaj istinu, nakon toga ćeš spoznati, vidjet, ko su nosioci dakle te istine. Nemoj dakle da istinu spoznaješ putem ljudi, već spoznaj istinu pa ćeš dati nakon toga spoznati i njene, spoznati i njene i njene nosioce. Draga braćo, od nas se zahtjeva od nas se zahtjeva estebatu alel menheđ. Ustrajnost u menheđu menheđ kojeg je zacrtao Allahov poslanik sallallahu alaihi vseleme i njegov ashabi, i njegovi ashabi. I ne može, draga braćo, ne može, kao što kaže ima Malik rahima Allahu ta'ala, ne može zadnji dio ovog ummeta popraviti osim ono što je popravio prvi dio ummeta. Riječi imama Malika koje se pišu zlatnim slovima. Ne može dakle zadnji dio ovoga ummeta popraviti osim ono što je popravilo prvi dio prve generacije ovog ummeta. Vratimo se na historiju muslimana, prvih muslimana, poslanika sallallahu alaihi wasallam, ashaba i tako dalje. Šta je to što je popravilo njihove, njihovo stanje i šta je to, koji je taj menhež koji su, kojeg su slijedili ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam na čelu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, onaj ko probista silu, ashaba, siru poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako vam Allaha, hoće li u siri poslanika sallallahu alaihi wasallam naći nešto drugo mimo ove dvije riječi? Ad-da'watu wal jihad. Ad-da'watu wal jihad. Hoće li neko ko čita siru a, a, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam naći u njegovoj siri nešto drugo mimo ove dvije riječi? Hoće li neko u njegovom životu naći nešto drugo mimo ove dvije riječi? Ad-da'watu wal jihad. Poziv u Allahovu vjeru i borba za Allahovu dželevala vjeru za uspostavljanje hilafeta na, za uspostavljanje hilafeta na zemlji. To je bio život poslanika sallallahu alaihi To je bio menheđ poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hoće li neko naći u menheđu poslanika sallallahu alaihi wasallam da se popušta na račun vjere, da se popušta u akajskim stvarima na račun vjere, da se ne upozorava na rukusu talagit, na kolovođe taguta, i tako dalje, sve na račun vjere i tako dalje. Hoće li neko to naći u menhežu, u davi poslanika sallallahu sallallahu alaihi Nema toga, draga braću, u davi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Gdje dakle u davi poslanika sallallahu alaihi wasallam naklonost nevjetnicima? Gdje je naklonost e, muftedijama, novotarima? Menhežu poslanika sallallahu alaihi wasallam i ashaba. Gdje je dakle popuštanje na račun osnova Islama, na račun temelja Islama, na račun al-wala'a wal-bara'a i tako dalje. Gdje je to u siri Allahova poslanika sallallahu alaihi To je taj menhež, draga braćo, gdje nam je zacrtao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Onaj ko misli da postoji drugi menheđ, onaj ko misli da postoji drugi put, takav se grdno vara. Onaj ko misli, draga braćo, da će putem ovi stvari, da će putem demokratije, da će putem izbora ostvariti nešto za islami muslimane, takav se grdno vara. Takav će ostvariti mrvice. Takav primjer takvog, draga braćo, jeste poput primjera osobe koja, koji, koji ruši palatu, koji ruši kulu da bi sagradio jednu malu kuću, jednu malu koliku. Takav je primjer ovih ljudi koji pozivaju ove stvari. Oni ruše, draga braćo, ruše kulu tevhida, ruše, ruše temele islama, al wala'a wal bara'a, ljubavima Allaha i mržnjima Allaha, od onoga što obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, radi čega, draga braćo, da bi sagradili, da bi muslimanima ostvarili neke sitne, neznatne koristi koje se ne mogu porediti sa štetom koja će nastati kada se urade dotične stvari u koje oni pozivaju. I zato je njihov primjer, dakle, poput primjer, o primjera onoga koji ruši palatu, koji ruši kulu, radi čega da bi sagradio jednu, da bi sagradio jednu, jednu kolibu. Dakle, draga braćo, to je menheđ poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ustrajnost u pozivanju u Allahu u dželjavu ala vjeru. Zaista, draga braćo, čudno je kako se ljudi ne ibrete historijom. Zaista je čudno kako se ljudi ne ibrete događajima koji su desili prije njih, slični, gotovo isti primjeri i oni ne uzimaju ibret iz takvih događaja. Pogledajte primjer Alžira. Draga braćo, islamisti su u Alžiru dobili većinu glasova. Da li su preuzeli vlast? Nisu, draga braćo. Vojni puč. Kafir ih nisu ostavili. Poginuo je veliki broj ljudi. U Alžiru, draga braćo, ima više muslimana nego ima kod nas. U Alžiru ima više ljudi koji više vole šerijat i više su za nego što ima kod, nas. Pored toga nisu bili, draga braćo, pored toga što su dobili na izborima većinu glasova i tako dalje, nisu bili u stanju da preuzmu vlast. Ne, zar ćete nevjernici, zar nevjernici, dragi brate, dozvoliti da mirno, dozvolite sebi da mirno posmatraju kako islamisti preuzimaju vlast a demokrate, sekularisti, komunisti i tako dalje, da se udaljavaju sa političke scene, da, idu u pozadinu i, ta, i tako dalje, neće to nikad dozvoliti nevjernici islama. Pogledajte primjer Hvanu muslimina u Egiptu, muslimanske braće u Egiptu, draga braćo, koji evo sto godina, sto godina čame u parlamentu. Sto godina. Šta su ostvarili, draga braćo? Ništa, draga braćo, apsolutno ništa nisu ostvarili. Naprotiv, sve više tonu i tonu. Pogledajte na kraju primjer Hamasa. Eto, nakon ovih, dakle, događaja, njihovo stanje, prije, dakle, izbora, prije ulaska u, u demokratiju, u izbore i tako dalje, i stanje danas. Prije to, draga braćo, ispalivali rakete na jevreje, a kada su dobili vlast, ispalivali, ispalivaju na džamije. Da, međutim, šehhul Islama ibn Temije, u kojoj je ubijen, dakle, Ebu Nur al-Mahdisi, rahme Allahu ta'ala. Jedan, dakle, od, jedan od daja, jedan od na kojeg, dakle, Hamas, e, džamiju, dakle, ispalio, pucao, dakle, vatrenim oružjem na džamiju i tako dalje i tako dalje. Vi koji ste imali, dakle, prilike, mogli ste i pogledati te slike na, na internetu. Sve do dakle nisu ubili šeha Ebu Nur al-Mahdisija i ljude koji su bili, koji su bili oko njega. Ali činjenica je ono što želimo da kažemo jeste da se prije izbora i prije demokracije meci, dakle, i rakete bili usmjeravani ka jevrejima, a nakon što su išli ušli dakle, u ovu vlast, nakon što su upustili demokratiju izbore, nakon toga dakle, oružje se usmjerava ka, ka muslimanima. Pa zašto ovi ljudi ne uzmu ibre od pokreta koji su mnogo jači? Zašto ne uzmu ibre od pokreta koji imaju mnogo više sledbenika, koji su mnogo jači, ali pored toga nisu uspjeli, nisu ostvarili, nisu dali doprinos i tu maslehu umetu Muhammada sallallahu alihi koju zagovaraju i koju smatraju i koju tvrde da mogu dakle doprinijeti dati umetu Muhammada sallallahu alihi Pa zašto ti takvi ljudi ne uzmu dakle i breta iz historije koja se nažalost draga braćo ponavlja. Istorija se, istorija se ponavlja. I zato je i zbog toga istorija draga braćo da iz nje uzmemo ibre da iz historije uzmemo poluku i poruku i da, ne ponavljamo greške koje su dakle drugi radili. Da ne upadamo u greške u koje su drugi ljudi upadali već da se opametimo i da uzmemo i breta iz tih dakle iz tih greški u koje su upali ljudi koji su bili prije, koji su bili prije nas. Drago, braćo, kao što kažu Selefu Salih, drži se pravoga puta i nemoj da te zavarava malo onih koji ga slijede i kloni se puteva zabude i nemoj da te zavarava mnoštvo onih koji, ga, ih slijede. Dakle, put istine je takav, draga braćo, da ga ne može svako slijediti. Puno ljudi, draga braćo, kada je raha kada je u pitanju blagostanje, kada nema problema, slijede istinu, draga braćo. Ali čim naiđu prvi problemi i iskušenja i poteškoće, vidiš ih kako polako skreću sa pravoga puta i traže neke izlaze. Čim dođe do određenih pritisaka, od strane nevjednika i taguta, oni traže drugi izlaz, druge metode, druge načine. Ima ljudi, draga braćo, koji bi željeli da odmah imaju džemate, imaju masa i ne, draga braćo. Ovaj put je takav i ova dava je takva da ljudi neće, dakle, u skupinama ulaziti i prihvatati se, dakle, ovog menheđa i ove dave. Pogotovo u ovom zadnjem vremenu, draga braćo, o kojeg nagovestio, o kojeg je nagovestio Allahom poslanik sallallahu wa sallam. Neće doći nijedno vrijeme da je ono koji iza njega još gore od njega. Zato nemojmo očekivati da će ljudi odmah prihvatiti obje ručke i tako dalje i tako dalje. Ali neki ljudi žele da požure plodove. Žele da požure plodove svoje dave. Ne, draga braćo, Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhu, kada mu je primjeta hrana, zaplakao je. Zaplakao je, radijallahu anhu. Pa kaže, sjetio sam se, kaže, kada sam vidio ovu hranu, sjetio sam se Musaba ibn Omeira. Kada je ubijen u na Uhudu, nismo imali čime da ga pokrijemo. Ako bi pokrili njegovu glavu, otkrili bi se njegove noge. Ako bi pokrili njegove noge, otkrili se njegova glava. Pa kaže, među nama ima oni koji su vidjeli dakle plodove svoga rada, a ima i oni koji su preselili i nisu vidjeli plodove svoga plodove svoga rada. Dakle, nemoj da požuruješ plodove svoga rada. Dava Muhammeda e, ibn Abdul Wahaba, draga braćo, se mnogo, stotinu puta više, milion puta više proširila nakon njegove smrti, nego li za njegova života. Dakle, šejh Muhammed ibn draga braćo, nije vidio plodove dakle ove svoje dave i gotovo da nema danas dakle draga braćo tog čovjeka, tog muvahida onaj koji je spoznao tevhid i akidu, a da Određen dio zasluge zbog toga ne pripada šehu Muhammedu ibn Abdul Wahabu zbog njegovih knjiga i poslanica koje je ostavio, a u kojima je pojašnjavao akidu, govorio o propisima mesalama akide i tako dalje i tako dalje. Dakle, šejh Muhammed ibn Wahab nije vidio plodove, ove, plodove svoje plodove svoje dave. I zato problem je kod određenih ljudi hoće odmah, požuruju rezultate, žele da vide plod, svoje dave, plod rada i tako dalje. I onda kada vidi, draga braćo, da se ljudi polako, da se ne odazivaju puno, malo po malo, odazivaju, dakle, o odazivaju davi, oni žele da požure, dakle, svoju davu, da požure plodove svoga rada i onda skreću sa sunnata Muhammeda sallallahu alaihi ka bidatima, ka novotarijama, ka nedozvoljenim stvarima Allahove i Đelevala vjeri, ne bi li dakle ostvarili masu, ne bi li imali, ne bi imali taj džemat u gomilu ljudi tu, masu pred, ovaj, pred, sobom. Stoga ne smijemo požurivati plodove naše dave i plodove našeg rada, rada već radimo za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A zatim nakon toga rezultate prepustimo Allahu subhanahu wa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ustrajmo na istini i nemoj da nas zavarava mnoštvo oni koji skreću sa te istine i čuvajmo se puteva zabuda i nemoj da nas zavarava mnoštvo oni koji slijede puteve puteve zabude. Jer put, dakle, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o ispravnom putu, govori u jednini, zato što je jedan pravi put. A kada govori o zabudama, onda govori u množini. Zašto? Zato što je zabuda puno. Zato što je zabuda, zabuda puno. Ali ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svi zabuda. svi raznorazni skretanja sa Allahova puta, sa menheža poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha džele vala da nas učvrsti u njegove vjeri. I draga braćo, da se upućuje dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se upućuje dova Allahu džele vala. Da čovjek dobije Allahu džele vala da ga Allah učvrsti u njegove vjeri. Jer je vrijeme, vrijeme draga braćo, ogromnih promjena. Vrijeme ogromnih promjena. Sve se čudi, dakle, je do jučer govori o demokratiji, govori kako je to širk, tabut i tako dalje. Odjednom, dakle, danas sasvim druga situacija, govori kako je to obaveza, kako je to, dakle, vid džihada i tako dalje i tako dalje. Do jučer, dakle, bio širk kojeg se čovjek treba čuvati i biti daleko od njega, danas odjednom postao sredstvo kojeg je čovjek dužan i obavezan slijediti, ako ga ne slijedi, onda je grešan. Dakle, vrijeme je ogromnih preokretaja. Ogromnih preokretaja. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da će doći vrijeme kada će čovjek osvanuti vjernik, a zanoćiti kao nevjernik. Ovo je krupna stvar, draga braćo. Kaže poslanik vjernik, draga braćo. Vjernik. Ovo se ne odnosi, draga braćo, imate određene ljude, prihvatite kršćanstvo radi, radi para i tako dalje. Ti takvi Allah najbolje zna, da ne kažem u 100%, 99% slučajeva prije toga nisu bili muslimani. Uopšte, Ovdje poslanik govori, kaže, koriste se šarijatski termin mu'min. Osmanut će čovjek kao mu'min, draga braćo, mu'min vjerni. Dakle, ima djela, ima govora, ima akidu. Šta se dešava? Zanoći kao nevjernik, a jadna bilahi ta'ala. Zanoći kao? Kao nevjernik i suprotno. Zanoći kao vjernik, a osmane kao nevjernik prodeću svoju vjeru za nešto od ovog dunjaluka. Prodajući svoju vjeru za nešto od ovog dunjaluka. Ovo je dakle, drago braće, onaj ko ovom hadisu, tako mi Allah obuzme ga strah. Obuzme ga strah da ne bude od ovih ovakvih koji zanoće osvanu kao vjernici, a zanoće kao nevjernici i suprotno zanoće kao vjernici, a osvanu kao, osvanu kao nevjernici. Cilje da kažem, ako će biti ljudi koji će osvanuti kao vjernici, a zanoćiti kao nevjernici, draga braćo, onda je još lakše i još manje čudno da bude, budu ljudi koji će e, bude ljudi, da bude ljudi koji će biti na sunnetu, pa zatim nakon toga skrenuti na otariju. Da će biti ljudi koji, se, koji su bili na menheđu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa skrenuti neki drugi menheđ, menheđ demokratije, menheđ izbora i drugih stvari i tako dalje. To je još manje čudno, jer ova prva stvar je još veća, još krupnija od imana na kufr. E dakle, od sunneta u to je manja stvar nego li kada se radi o preokrataju iz imana u kufr, a jazan billahi ta'ala. Zato dovimo Allahu dželle ala, dovimo Allahu dželle ala da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti u njegovoj vjeri. Jer kao što kaže Omar radijalahu anhu, ja ne nosim brigu, draga braćo, ja ne nosim, kaže Omar radijalahu anhu, ene la ahmilu hemmel Ja ne nosim brigu uslišanja, već nosim brigu dove. Šta želi da kaže Omar radijalahu anhu? Ja ne brinem da će mi Allah uslišati ako mi Allah da da dovim. Ako mi Allah da da dovim, da se često sjećam, onda će mi to Allah dati. Allah će mi to dati. Ako ti Allah daje da često doviš Allahu, Allahumma ja mu kalibel kulubi, sebit kalbi ala dini. O Allahu moj, učvrsti moje srce u tvoj vjeri. To je inša Allahu tada znak da ti Allah subhanahu ta'ala uslišao tu dobu. Ako, ti da, ako vidiš dakle, često ti pada na pamet ova dola u namazu, kad si na seždi, kad si inače, dakle, kada ti padne na um sjećanje Allaha, na Allaha dželle pa spominješ ovu dovu, to je inša Allahu pozitivni znak da će Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> učvrstiti u njegove vjeri. Dolim Allahu dželle vala da nas učvrsti i dolim Allahu subhanahu wa ta'ala da nam Allah prikaže istinu istinom i da nam olakša njeno slijedjenje a da nam neistinom prikaže neistinom i da nas učini što dalje od nje. Ovo je mnogo bitna stvar, draga braćo. Da čovjek bude iskren u svom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da traži od Allaha dželle da mu istinu prikaže istinom. Koliko mi dobimo, draga braćo, našim domama i da kažemo, o gospodaru naš, o Allahu naš, prikaži nam istinu istinom. Draga braćo, ima li tog groba, ima li tog muslimana koji sumnja da kada rob iskreno traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala uskratiti ono što traži, a pogotovo onda kada rob traži uputu, daje od Allaha subhanahu wa ta'ala, nema takvog muslimana koji sumnja u takvu stvar. Stoga molimo Allaha dželle u ovim situacijama, u ovom vremenu upućujemo što češće Allahu dželle dovu. Allahumma el haqqa haqqa o Allah, odakle, kao dova. Ne kažem da je to kao sunnati, ne da kao dova da čovjek čini dobu Allahu dželjavala, da mu Allah prikaže istinu istinu i da olakša njeno slijeđenje. Zašto, ka, zašto dobimo da nam olakša njeno slijeđenje? Jer ima ljudi, draga braća, koji su vidjeli istinu, ali nije bilo olakšano njeno prihvatanje. Zar nije Abu Talib vidio istinu? Zar nije Abu Talib znao istinu? Zar nije rekao Muhammedu sallallahu alaihi da zna da je njegova vjera ispravna vjera, i da nije dakle Kurešija, ja bih obrazovao svoje oko, govorio poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Dakle, vidio istinu, spoznao istinu, ali mu nije bilo olakšano njeno slijedjenje. Zato nije dakle samo da se spozna istina, već da tražiš od Allaha dželevala da ti olakša njeno slijedjenje. I da ti batil prikaže batilom, da ti neistinu prikaže neistinom i ne samo to, da ti olakša da se udališ od nje. Jer koliko je onih, draga braćo, koji znaju da je djelo koje rade batil, ali ne može dakle nije mu olakšano njegovo ostavljanje. Koliko oni koji znaju, navodim banalan primjer, zna da je, da je prodaja cigara haram ili alkohola i tako dalje. Zna da je to bad, zna to haram, ali ne može. Nije mu olakšano da ostavi taj haram. Nema zbog određene stvari sebom normalno svojih grijeha i taksira, nemarnosti i tako dalje. Uskraćeno mu je šta? Uskraćeno mu je to da se kloni da se kloni dakle batila, da se koni neistine, da se koni harama. Stoga dakle nam Allah ne neistinu prikaže neistinom i da nam e, da da budemo što dali, što dali od nje. Molim Allaha dželevala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje uvedu u džennet. Molim Allaha dželle vala da učvrsti naša srca u dini islamu. Molim Allaha dželle vala da nas ne usmrti osim kao muslimane. Molim Allaha dželle vala da uljepša naš kraj, naš završetak na ovom dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva fitneluka, iskušenja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne onaj koji se bore na Allahovom dželle putu da bi riječ uzvišenom bila gornja, a riječ nevjernika donja da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi braću koja su bila sebe da ovdje večeras okupimo i da govorimo Allahove džele vala vjeri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svima vama upiše u seba vaše korake do ovog mjesta وظيم الله جل وعلا يشهد أن مفرسنا شكيه أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا قال ليل الردى وتمادى العدى وغدا الظلم في عصرنا سيدا طال ليل الردى وتمادى العدى وغدا الظلم في عصرنا سيدا فمتى سنرى الفجر يبدو متى فمتى سنرى الفجر يبدو متى قد الدماء دماء واستبيح الحمى قد الدماء دماء واستبيح الحمى وتعالى الصراخ يشوق السماء www.pautal.com Dobar put vjerije.